Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Անցած գիշեր շփման գծում արցանագրվել են հակառակորդի հետախուզական անօթաչու թարչող սարքերի թռիչքներ։ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը քննարկվել է դատական համակարգի եւ մտավորականության ներկայացուցիչների հետ։ Քաշաթաղի շրջանում կայացել է հերթական զորակոչը։ Երևանի Խորենացի փողոցում 3 երեկոյան ու գիշերը թեժ իրադարձություններ են տեղի ունեցել։ Ադրբեջանում ռազմամթեր քարտադրող գործարանում ուժգին պայթյուն է եղել։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հուլիսի 26-ի լույս 27-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է 14 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 100 գրակոց։ Բացի իրադատարի պահպանման ռեժիմի վերոնշյալ խախտումներից շփման գծի հարավային ուղությամբ արցանագրվել են նաև հակառակորդի հետախուզական անօթաչու թերչող սարքերի թռիչքներ։ Լեգայ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության հաղորդագրության համաձայն պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները ուրشادիր հետևել են առաջնագծում տեղ գտնող զարգացումներին եւ համապատասխան գործողությունների դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Մասնագիտական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ կազմակերպված համանդրական բարեփոխումների հայեցակարգի հանրային քննարկումները հուլիսի 26-ին շարունակվել են Արցախի Պետական համալսարանում դատական համակարգի ներկայացուցիչների եւ հանրապետության բուհերի իրավագիտության, քաղաքագիտության եւ պատմության դասախոսների մասնակցությամբ։ ԼՂՀ ազգային ժողովի մամլոցարայության փոխանցմամբ մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը ներկայացրել է մինչ այս փուլը հանձնաժողովի կատարած աշխատանքը, որից հետո ներկայացրել հայեցակարգի նախագիծը։ Այնուհետև ներկաները հարցեր են առաջադրել մասնագիտական հանձնաշողովին, հայեցակարգի նախագծում իշխանությունների տարանջատման, զսպման եւ հակակշռման սկզբունքների, դատական բնակավարի օրենսդրական կարգավորումների իրականացման գործում նույն համակարգի ներկայացուցիչների մասնակցության հնարավորության, մարդու իրավունքների եվրոպական չափորոշիչների եւ ազգային մտածելակերպի համադրելիության, ինչպես նաեւ երկրի կառավարման մոդելների թեմաներով։ Հանդիպման ընթացքում մասնագիտական հանձնաժողովը ստացել է նաև մի շարք առաջարկություններ։ Սահմանադրության նախագծի մշակման փուլում համապատասխան մասնագետներից կազմված աշխատանքային խմբի ստեղծման, ինչպես նաև առաջարկությունների ու կարծիքների համար համապատասխան հարթակ ձևավորելու վերաբերյալ։ Քննարկումների ավարտին Աշոտ Ղուլյանը բարձր է գնահատել հասարակության մասնակցությունը երկրի կարևորագույն փաստաթղթի հայեցակարգի նախապատրաստման գործում եւ հավելել, որ աշխարհակաղակական սերընթաց զարգացումներին եւ մշտական փոփոխություններին Արցախը նույնպես պետք է պատրաստ լինի նոր լուծումներ ու համարժեք քայլեր ձեռնարկելով։ Գերմանիան ԵԱՀԿ-ում նախագահության շրջանում որոշել է կենտրոնանալ ԵԱՀԿ տարածքում չլուծված հակամարտությունների, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի եւ Մերձնեստրի խնդիրների վրա։ Այս մասին ասել է ԵԱՀԿ նախագահ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանը եւ Իլհամ Ալիևը համաձայնության են եկել Ղարաբաղում շփման գծում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին ԵԱՀԿ մոնիտորինգային խմբի ընդլայնման հարցի շուրջ։ Այս մասին ասել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն ակտիվ աշխատում են Վիեննայում եւ Պետերբուրգում հանդիպումների ժամանակ ստանձնած պարտավորությունների իրականացման ուղղությամբ, որոնց նպատակն է թուլացնել լարվածությունը եւ հետագա առաջընթաց գրանցել հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացում։ Պլանավորվում է շարունակել հակամարտության կարգավորման ընդլայնված բանակցությունները յուրաքանչյուր կողմից բարձրաստիճան պաշտոնական անձանց մասնակցությամբ։ Դիվանագիտական ուղղությամբ առաջընթացն անհրաժեշտ է կողմերի միջև լարվածության թուլացման համար, ասել է Օրլիկը։ Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանային հատվածում հակառակորդի ակտիվացմանը նպաստում են Ադրբեջանի ներքաղաքական զարգացումները։ Այս մասին նշել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի ակտիվությունը որևէ հանգամանքի հետ ուղղակիորեն կապ չունի։ Սահմանին այդպիսի պահվածքն Ադրբեջանի էությունն է ցույց տալիս։ Ադրբեջանն հապեկչական ֆաշիստական պետություն է, իսկ նման պետություններն այդպիսի պահվածք պետք է ցուցաբերեն։ Դա այդ հիվանդության ախտորոշման մի ձևն է։ Բայց կան որոշ զարգացումներ, որոնք ել ավելի են խթանում նման պահվածքը, եւ այս անգամ սահմանին ակտիվացումը ես կապում եմ Ադրբեջանում իրականացվող համանդրական բարեփոխումների հետ, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Քաշաթաղի շրջանում կայացել է հերթական զորակոչը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զորաբ Արքոյանը այս անգամ եւս բոլոր նորակոչիկները վերջնական բույս զննում անցան շրջանային բույս միավորումում զրուցեցին ինքոմիսարիատի զորակոչի բաժնաշխատակիցների հետ, լրացրեցին հարթակերտիկը հավաստելով, որ պատրաստ են զինվորի կոչմանը։ Ինքո մայոր Ստեփան Օհանջանյանը տեղեկացրեց, որ նախորդ զորակոչերը եւս հանցել են ընդունված կարգով եւ այժմ շրջանի տղաներն համալրել են այո սպանակի շարքերը։ Ինքոմ Ստեփան Օհանջանյանը որտորեց դնել կարգապահ, զինվոր, ենթարկվել բանակի կարգ ու կանոնին հրամաններին։ Շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանը տղաներին մաղթեց բարին եւ խորհուրդ տվեց դինել Սուրբոն աչալորը։ Դեզդորի Սուրբ ամբարձման եկեղեցում անվառելուց հետո նորակոչիկները մեկնեցին կենտրոնական ավակակայան, որտեղ կորոշվի թե ով որտեղ է ծառայելու։ Ընթացքում ծանոթացան նորակոչիկներին, զրուցեցին նրանց ու հարազատների հետ։ Կարևորը, որ թե ծնողները եւ թե նորակոչիկները բարձր դրամատրությամբ են եկել Տինկոմիսարիատ։ Հայրենիքի նոր պաշտպաներ մեկնեցին հայոց սպանակ, հավատում են։ Բոլորն էլ պատվով են կրելու հայոց սպանակի զինվորի կոչումը։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Քաշաթաղի շրջանի Նորաշենիկ համայնքի եկամտի հիմնական աղբյուրներն անասնապահությունը, մեղվապահությունը եւ բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակությունն են։ Բելալալայանի ռեպորտաժը։ Գայանե Արաքելյանը Երևանից նորաշենիկ է տեղափոխվել մի քանի տարի առաջ 8 երեխաների հետ։ Հետո ընտանիքն ավելի է ընդլայնվել։ Նորաշենիկում ծնունդ են առել եւս 3 երեխաները եւ այսօր արդեն Գայանեն 11 երեխաների մայր է։ Թվում է 11 երեխաների մայրը ամենից առաջ պետք է խոսի հոգսերի ու դժվարությունների մասին, հատկապես այն դեպքում, երբ կան սեփական առողջության հետ կապված խնդիրներ։ Սակայն բոլոր դժվարությունները Տիկին Գայանեի համար ոչինչ են, քանի որ ինքն իրեն համարում է աշխարի ամենահարուստ մարդը։ Եթե ուրիշի հարստությունը ոսկին է ու այն կարող են գողանալ, ապա իմ հարստությունը իմ երեխաներն են ու չեն կարող իմ երեխաներին ինձնից գողանալ կատակով ասում է Տիկին Գայանեն։ Ճիշտ է, դժվարությունն է լինում, ա, դες չի որ չի լինում, բայց այն կարքի չի ոնց որ այսին տղաներն են։ Երեք զինվոր եմ տվել, շուտով հեսա նորից մեկին եմ զինվոր տալի, նենց որ լավ է։ Երևանից նոր աշենիկ տեղափոխվելու հիմնական պատճառը Գայանայի մոտ հողի հետ աշխատելու սերն է եղել։ Տարիներով համոզել է ամուսնուն, որ բազմաբնակարան շենքի բնակարանը փոխարինեն տնամերձ ունեցող 4 պատի հետ։ Վերջում կարողացել է համոզել ամուսնուն, իսկ արդյունքն արդեն հայտնի է մեզ։ Երևանից եմ եկել, Գվարցիրայից եկել եմ այստեղ, բայց հողագործությունը շատ եմ սիրել, թեկուս, թեպետ նույն Երևանում։ Ասենք ուզենեմ ամուսնուս անընդհատ ասեմ, արի ինչ կնի սեփական տուն վերցնենք, էլ ես հողագործություն սիրում եմ, ուզում եմ անեմ։ Այսօր արդեն Տիկին Գայանն մեկ տնամերձի փոխարեն ունի երկուսը, որպես բազմազավակ պետությունը նրան հատկացրել է երկրորդ առանձնատունը, որի տնամերձն ավելի ընդարձակ է։ Երկու տնամերձերն էլ աչքեն ընկնում փարթամ ու խնամված բանջարանոցներով ցանում ենք պամիդորը, բիբարը, էլի կաղամբ, էլի բատրճան, ամեն ինչից, ամեն ինչից։ Բա գյուղացի ենք, չէ՞ վերջով վերջ ոչ կարանք։ Քաղաքացին ենք, մի ուրիշ բան գնենք առնենք, բայց գյուղացին չցանի ու գնարնի այդ ամոթա գյուղացուն վայել չի։ Տարվա մեջ ամենածանր ժամանակը ամառն է, պետք է աշխատել առավոտից իրիկուն հողը խնամ քեզ սիրում ուշադրություն։ Եթե անտարբեր լինեմ, ձմեռը երեխաները սոված կմնան, ասում է Տիկին Գայանեն մեր ձմեռվա ապաշարը մենք կարողանում ենք ստեղծել այս ամառվա ընթացքում։ Աննկուն ու աշխատասեր Էյարանդովլի մայրը հողագործությամբ չի սահմանափակվում։ Երեխաներին կաթ ու միս, մածուն ու պանիր է պետք։ Գյուղացին անասնապահություն չունենա, խոզակովա, հորթա, հավա, բադա, լինիչից սպահում ենք։ Պետք է ասել, որ Գայանեի ավակ դուս տրամուսնացել է եւ նույնպես բազմազավակ ընտանիքի 6 երեխաների մայր է։ Բոլոր երեխաներս որ ամուսնանան ու բազմազավակ դառնան, այդ այլ կլինի գյուղի հուսալի ապագան, անթակույցը պարտությամբ ասում է Տիկին Գայանեն։ Ես օրինակ շատ լավ եմ զգում, որպեսի կողքից իմ տղաները, իմ հարսները, իմ աղջիկները, օրինակ կողքի գյուղում իմ աղջիկս 6 երեխու տերա։ Մեծ տղաս էլի կողքի գյուղում, մեկ տղի աղջկա տերա, մի տղաս էլ էսա շուտով կունենա երեխային։ Ես շատ գոհ եմ իմ ասուց, չեմ դժգոհում, որովհետև Աստված միշտ նեղերին տալիս է, երբեք չի անտեսում։ Մեր զրույցի ամենահաճելի հատվածը թողեցի վերջում ընդամենը մի երկու բառ, որ անկեղծությամբ արտաբերեց Երևանից հեռավոր նորաշենիկ տեղափոխված բազմազավակ մայրը, վստահություն ներշնչեց, որ իսկապես նորաշենիկը բազմանալու ու կայանալու հերանեկարներ ունի։ Ես սիրում եմ մեր գյուղը։ Բելլալալայան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Շուրջ 240 ժամից ավելի է անցել Երևանի Խորենացի փողոցում տեղի ունեցած միջադեպից, որտեղ զինված խումբը գրոհով վերցրել է ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը։ Երեկ երեկոյան ու գիշերն այնտեղ թեժ իրադարձություններ են տեղի ունեցել։ Ըստ ոստիկանության լրատվության վարչության պետաշոտ Հարունյանի, փոխհրաձգությունը տեղի ունեցել ոստիկանների ու սասնացրերի անդամների միջև, որի հետևանքով վիրավորվել են մեկ ոստիկան Պավել Մանուկյանն ու նրա որդին, իսկ սասնացրերի Գագիկ Եղիազարյանն ու Արամ Հակոբյանը հանձնվել են ոստիկանությանը։ Վիրավորները տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Միքայել Մանուկյանը հայտնել է, որ Պավել Մանուկյանն ու նրա որդին Արամ Մանուկյանը վիրահատվել են։ Նրանց վիճակը գնահատվում է ծանր, բայց կայուն եւ վերահսկելի։ Երևանի բժշկական կենտրոն ժամը 1-ին ընդունվել է 3 վիրավոր, որից մեկ ոստիկանության աշխատող ունի սրունքի հրազենային վնասված, կատարվել է համապատասխան միջամտություններ, իրավիճակը գնահատում ենք անկայուն։ Նաև երկու վիրավոր՝ Պավել Մանուկյանը եւ Արամ Մանուկյանը, որոնք ամիջապես համապատասխան միջոցառումներից հետո տեղափոխվել են վիրահատարան եւ կատարվել են վիրահատություններ։ Դուք ասում եք լուրեր։ Ռուսաստանցի փորձագետ Վալերի Խոմյակովը չի բացառում, որ Մոսկվան միջամտի Երևանյան իրադարձություններին Հայաստանյան իրադարձությունները հերթական առիթն են պաշտոնական Մոսկվայի համար հայտարարելու, տեսեք ինչ վատն է արևմուտքը, ինչ են կազմակերպել Հայաստանում։ Սա է դրամաբանությունը, ասել է Խոմյակովը։ Ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ մեր արտգործնախարարությունը նույնիսկ չի փորձում հասկանալ, թե ինչ է իրականում կատարվում Հայաստանում չէ որ ողբերգությունը տեղի ունեցել, մարդ է մահացել, բայց արտգործնախարարության համար սա ընդամենն առիթ է հերթական անգամ Եվրամիությանը ինչ որ բաներում մեղադրելու համար։ Նման հայտարարությունները պարզապես վիրավորական են հայաստանցիների համար։ Եկեք չմոռանանք, որ Հայաստանը Կիևյան Ռուսիայից 700 տարի առաջ է քրիստոնեություն ընդունել, ասել է փորձագետը։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Գերգրի խոշորագույն ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավար Նիկոլա Սարկոզին կոչ է արել փոխել իսլամական պետություն խմբավորման հետ պայքարի ռազմավարությունը, ցուցաբերելով վճռականություն ու անգթություն։ Նիցայում տեղի ունեցած ահաբեկչական ակտից հետո մեր երկիրը կրկին դարձել է բարբարոսական հարձակման զոհ։ Այս իրավիճակը պետք է բերի մեզ գիտակցության, ստապության։ Անհրաժեշտ է հասկանալ, որ եկել է տարբերակների ու պատասխան միջոցների արմատական փոփոխության ժամանակը, ասել է Սարկոսին։ Նա նաև նշել է, որ Ֆրանսիան գտնվում է ահաբեկիչների հետ պատերազմական վիճակում, որում վերջիններս բարոյական սահմանափակումներ, արգելքներ ու աշխարհագրական սահմաններ չունեն։ Ադրբեջանական Շիրվան քաղաքում առազ ռազմական գործարանում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով երկու մարդ է մահացել։ Այս մասին հայտնել է երկրի պաշտպանական արդյունաբերության նախարարությունը։ Գերատեսչության տեղեկություններով դեպքի հետևանքով մահացել են գործարանի երկու աշխատակիցներ, վերջին տվյալներով վիրավորվել է 24 մարդ։ Ինչպես հայտնում է Ադրբեջանի առողջապահության նախարարությունը, քաղաքի հիվանդանոցում այժմ գտնվում է 10 մարդ, նրանցից 3-ի վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության մարզասերների համար։ Հայաստանի ազգային հավաքական ընկերական հանդիպում կանցկացնի Չեխիայի ընտրանու հետ։ Ինչպես հայտնել են Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայից, նախկինում հայտարարված Պոլզեն քաղաքի փոխարեն հանդիպումը կանցկացվի Մլադա Բոլեսլավ քաղաքում։ Խաղը կկայանա օգոստոսի 31-ին եւ կմեկնարկի Երևանի ժամանակով 21:15-ին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն, անձրևի ամպրոպ, վարկյանում 2-ից 7, ամպրոպի ժամանակ մինչև 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 15-ից 19 ցելսիա, 21-ից 26 աստիճան։ Տակություն։